Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ճրագրում նորից կընտրեին նույն մասնագիտությունը հաղորդումը ճանաչված բժշկուհի Կարինե Թարխանյանի մասին։ Երբ Կարինեն Գերազանց գնահատականներով ավարտեց միջնակարգ դպրոցը, ապակա մասնագիտությունն ընտրելու հարցն արդեն որոշված էր։ Որոշված էր Կարինեի եւ ոչ թե նրա ծնողների որոշմամբ։ Ծնողները միանշանակ դեմ էին, որ Կարինեն դառնար մանկաբույժ։ Տիկին Կարինե պատահական չէ մեր հանդիպումը, հայտարարված է ԼՂՀ-ում եւ ՀՀ-ում կանանց միամսյակ։ Այսօր ես կատարում եմ բազմաթիվ ծնողների խնդրանք, նաև իմ ռադիոյում կնդիրների խնդրանքը եւ փորձում եմ ձեր միջոցով, ինչու՞ չէ, նաև ձեր գործընկերների, ծնողների օգնությամբ պատմել ձեր մասին։ Լինել մանկաբույժ մեծ պատասխանատվություն է։ Ինչպես է հաջողվում ձեզ աշխատել մանուկների աշխարհում։ Я мечтала стать педиатром с детства. Պիտի ասեմ, որ միշտ էլ սիրել եմ երեխաներին, նրանց գողտրիկ աշխարհը, սակայն ծնողներս դեմ էին, որպեսզի դառնամ մանկաբույժ։ Նրանք ինձ համոզում էին, որ բավականին դժվար է աշխատելը փոքրիկների հետ։ Սակայն որոշումս հաստատ էր։ Հիշում եմ, երբ տարիներ առաջ աշխատում էի մանկական հիվանդանոցում, առաջին լուրջ, այսպես ասած, քննությունս մի հիվանդ երեխայի հետ ճակատագրական էր, սակայն ես ու փոքրիկը հաղթեցինք։ Я смогла их убедить, потому что я любила, люблю и, наверное, до конца жизни буду любить свою профессию. Ամբողջ գիշեր երիտասարդ բժշկուհին հերթապահում էր։ Հետո տարիներ հետո միայն պիտի խոստովաներ, որ իրեն շրջապատող տարեց փորձառու բուժքույրերի դերն անչափ մեծ է նրա կյանքում։ Եվ այսօր, երբ նա Արևիկ մանկական բուժմիավորում Փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրենի տեղակալն է, միշտ էլ գերագնահատում է լավ մասնագետի դերն ու նշանակությունը առողջության պահպանման գործում։ Ирония судьбы. Мои двое детей тоже стали врачами. Причем девочка, окончив с отличием лечебный факультет, выбрала специализацию неонатолога, то есть детского врача. Ճակատագրի հեգնանքով երկու երեխաներս էլ ընտրել են բժշկի մասնագիտությունը եւ ես գոհ եմ, որովհետեւ բժշկությունը մի այնպիսի բնակավառ է, որը ստիպում է քեզ միշտ առաջ նայել, քայլել ժամանակի հետ։ Իսկ եթե փորձեմ զուգահեռել մեր աշխատանքային պայմանները խորհրդային տարիների հետ, ապա փոփոխությունները մի տեսակ հեքիաթային կթվան, որովհետեւ իդեալական են այսօրվա եւ պայմանները եւ սարքավորումները։ Այսպես օրինակ, մեզ մոտ նորացիների բաժանմունքում անհաս երեխաների համար ձեռք բերված սարքավորումը պատկեր պատկերացնում եք, թե քանի փոքրիկի կյանք է փրկել։ Կարինե Թարխանյանը աշխատում է նաև Զանգակ տուն ինտերնատում։ Ծնողների խնամքի կարոտ երեխաների մասին պատմելիս Տիկին Կարինեն անչափ հուզվեց детям, которые растут без родителей. Я очень их люблю, я их часто навещаю, они сюда к нам приходят на работу. Կրկնակի հոգատարությամբ եմ բուժօգնություն ցուցաբերում այս երեխաներին։ Նրանց հետ հաճախ եմ հանդիպում, օգնում ինչով որ կարող եմ։ Իսկ իմ այն հարցին, թե երբ է կինը երջանիկ, Կարինե Թարխանյանը պատասխանեց. Женщина, наверное, счастлива в том случае, если у нее полный порядок в семье, если у нее хороший супруг. Կինը երջանիկ է, երբ շրջապատված է բարի ու հոգատար մարդկանցով, երբ ունի անձնական երջանկություն եւ հասարակական կյանքում գտել է իր տեղը։ Օգտվելով առիթից շնորհավորում եմ հայ մայրերի նախճիկներին Գառնանտոնի արթիվ եւ ցանկանում եմ, որ նրանք կարողանան գտնել իրենց երջանկությունը։ Это, наверное, самое-самое главное и быть повнимательным внимательнее и друг к другу и более милосердно относиться к тем, կամու плохо։ Կարինե Թարխանյանի ուղեկցությամբ ես եղա բուժմիավորման մանկական բաժանմունքում հանդիպումը մայրերի հետ անչափ հուզիչ է։ Սարգսյան Աննա, Մարտակերտ քաղաքից։ Աննա, դուք զույգ երեխաներ եք ունեցել եւ ցավոք սրտի կարողացել եք փրկել միայն մեկի կյանքը։ Այսօր քանի օրական է ձեր փոքրիկը։ Փոքրիկս 29-ին է ծնվել։ Եվ ծննդատնից տեղափոխվել եք այստեղ։ Մարտակերտ եմ ես ունեցել երեխաներին։ Մարտակերտից վերել են ինձ Ստեփանակերտ։ Ստեփանակերտը զույգերից մեկը մահացել է ծննդատանը։ 10 օր հետո տեղափոխվել ենք ստեղ մանկական հիվանդանոց։ Ինչ բուժողություն եք ստացել, ինչպես են ուզում ձեզ օգնել։ Տիկին Կարինեն ինչ դեր ունեցավ այս գործում։ Տիկին Կարինեի դերը այս գործում շատ մեծ է, շատ-շատ է։ Ես իրան շատ շնորհակալ եմ, երախտապարտ եմ։ Մելինե Հարությունյան։ Մելինե ջան, ինչքան է այս փոքրիկը։ 14 օրական։ Ինչ կարող եք ասել հիվանդանոցի մասին, Տիկին Կարինե Թարխանյանի մասին։ Շատ լավ պայմաններ են ստանում։ Բժշկուհի շատ լավ է, ուրախալի երեխայի հանդեպ Անունն ի՞նչ է փոքրիկի։ Էդգար Գասպարյան։ Տիկին Կարինե, ինչու է Էդգարը այստեղ։ Էդգարը ունեցել է բարձր ջերմություն, հետո բշտիկներ կար մարմնի վրա, հիմա վիճակը բավարար է, ջերմությունը նորմալ է, երեխան լավ է, մի քանի օրից դուրս կգրվի։ Սայա Մարինե, ինչքան է փոքրիկը։ 22 օրական։ Իսկ ինչու եք այստեղ Մարինե։ Ունեցել է Բելորուբինի բարձրացում։ Տիկին Կարինե, այս փոքրիկի մասին ինչ կարող եք ասել։ Փոքրիկները ունեցել է դեղնախտ երկու շաբաթից ավել, եթե դեղնուկը մնում է, հետազոտվում է այդ երեխան, բուժումը ստանում է, հիմա լավ է։ Իսկ ինչ մնամ է հարցը ոչ ազնակազմի բժշկուհուն, շատ շնորհակալ ենք, շատ գոհ ենք բոլորից, հատկապես բժշկուհի Թարխանյանից, շատ ուրախadir, շատ հոգատար, բոլորից շնորհակալ ենք։ Դուք պատմեք ձեր փոքրիկի Հակոբյան Անահիտ Շատ լավ են ազնակազմը բոլորից շնորհակալ եմ։ Իսկ ինչու եք այստեղ ծննդամնից եկել։ 7 ամսական է ծնվել։ Շնորհավոր եք տոն կանանց։ Կանանց տոնը շատ շնորհավոր եմ։ Մենք միշտ առույգ երջանիկ։ հա, Երջանիկ առույգի վրա ամեն անգամ ինչ երեխա գա այստեղ ինքը պատրաստ է։ Իքին Թարխանյան 7 ամսական երեխաները ինչ է դա արատ է թե ինչ։ Առաջ է անհասցնված երեխաներն են։ Հիմա խնդիր համար մեկը է դա։ Եթե երեխան ծնվում է անհաս, շատ խնդիրների առաջ ենք մենք կանգնում, որովհետև այդ երեխաների պահելը շատ դժվար է։ Սակայն կան պայմանները, որ կան պայմանները, երջանիկ է։ Հա, պայմանները հիմա կան, ապարատուրա ունենք, Իսկ երբ զրույցի հրավիրեցի բժքույրերին, նրանք մեծ սիրով պատմեցին փորձառու բժշկուհու մասին։ Սուսանա Խաչատրյան։ Աշխատում եմ մանկական հիվանդանոցում 84 թվականից։ Տարբեր բաժանմունքներում վերջի տարիներին աշխատում եմ Բժիշկ Թարխանյանի հետ։ Շատ հոգատար 5 բուժքույր ունենք։ 5 բուժքույրների համար կանած է ամեն հարցում։ Ամեն հա- անձնապես էլ է իսկ։ Այո, այո։ Թե հիվանդի մոմենտով, թե մեր անձնական հարցերով, եթե դիմում ենք ամեն հարցով օգնում է։ Դեր չի եղել մի դեպք, որ հիվանդի մոտ բժիշկը ինչ-որ մի վիրավորական բառ ասի։ Մի միշտ էլ նենց անում, որ հիվանդները մեզ հարգեն, մենք էլ ենք նենց անում, որ մեր բժիշկին նշանակումները, առաջադրանքները կատարենք նենց, որ մեր բժիշկը չհամաչի մեր տեղ։ Դուք ինչ կարող եք ասել։ Գրիգորյան Անուշ, ես նոր եմ աշխատում։ այո։ հա, Նոր եմ աշխատում, շատ հպարտում, ուրախում վեր աշխատում դոկտոր Թախանյանի հետ։ Օրինակ ինչ եք սովորել առաջինը, երբ բժշկական քոլեջից եկաք այստեղ, եւ ո՞րն էր ձեզ համար նորությունը աշխատանքի պահին ինչ սովորեցիք փորձառու բժշկուհուց։ Առաջինը հանգստություն։ Ինքը խառնվածքով մեղմ է, բարի է։ Մեղմ է, բարի է, հանգիստ է։ Արիգ մանկական բուժմիավորում Փակբարնեկ իրական ընկերության գործադիր տնորեն Մեսրոպ Մարկարյանի խոսքով նման մասնագետներ Արցախը շատ պիտի ունենա։ Գարնե Թարխանյանը շատ բարեհամբույր, բարեխիղճ բժշկուհի է, որպես նեանատոլոգ բարձրակարգ մասնագետ եւ իր ֆունկցիաները նա կատարում է լիարժեք եւ մեր բազմաթիվ նորածիների շնորհիվ նրան ստացել են լիարժեք բուժում եւ այսօր առողջ երեխաներ մեծանում են եւ ապագայում կդառնան մեր հասարակության լիարժեք անդամներ։ Տիկինգանին նշեց, որ նորածինների բաժանմունքում կան անհրաժեշտ բոլոր պայմաններն ու սարքավորումները, առանձնապես մեծ ողջավորությամբ խոսեց այն մասին, որ անհաս երեխաների համար կա հատուկ սարքավորում, երբեմն մուտք գործել այդ սարքավորումը եւ դուք ինչպես եք դա կարևորում։ Այդ սարքավորումները մուտք են գործել մոտ 10 տարի առաջ եւ այս 10 տարիների ընթացքում ի շնորհիվ այդ սարքավորումների եւ բժշկուհու ամբասիր աշխատանքի շատ երեխաներ բրկվել են եւ առողջ ապրում են։ Ձեր մաղթանքները ձեր համակարգում աշխատող կանանց։ Ես ցանկանում եմ մեր կանանց առողջություն, հաջողություններ, բարեկեցիկ կյանք, անամպ երկինք եւ ամենալավն ու բարին։ Բարգամներ դուք լսեցիք նորից կընտրեի նույն մասնագիտությունը վերնագրով հաղորդումը ճանաչված բժշկուհի Կարինե Թարխանյանի մասին։ Եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ժողովրդական միջոցները ռադիկալուտի դեմ։ Տարեկանի ալուր տարեկանի ալուրից առանց խմորիչի պետք է պատրաստել խմոր։ Երբ խմորը կթթվի, վերցնել փափուկ կտոր կամ թանզիվ, ծալել 4 տակ, դնել գոտկատեղին, իսկ վրան դնել 1-ից 2 սանտիմետր հաստությամբ խմոր։ Կարելի է խմորի մեջ 30 կաթիլ սպիրտ լցնել Կարծիք կա, որ այն բուժիչ է ռադիկուլիտի դեպքում։ Սև բողք մաքրել, անցկացնել քերիչով, բամբակյա կամ վուշե կտորի վրա քսել քերած բողկը, ցածկել կտորի երկրորդ շերտով։ Այդ ամենը դնել մարմնից հավացնող հատվածին, վրան դնել մոմաթուղթ եւ կապել որևէ տաք շորով, հնարավորին